Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Na dan 17. studenog slavi se Međunarodni dan studenata. Na taj dan 1939. godine njemačke okupacijske vlasti pogubile su u Pragu devet studenata i sveučilišnih profesora. Više od 1200 studenata i profesora uhićeno je i odvedeno u koncentracijske logore. Povod za tu odmazdu bio je prosvjed čeških studenata i profesora zbog ubojstva studenta Jana Opletala i radnika Vaclava Sedlačeka tijekom demonstracija protiv njemačke okupacije Češke. Za 17. studeni 1989. Socijalistički savez mladih, službena omladinska organizacija u Čehoslovačkoj socijalističkoj republici, dobio je dopuštenje da u Pragu održi masovni skup kako bi se obilježila 50. obljetnica mučeništva Jana Opletala i njegovih kolega. Komunistička partija Čehoslovačke očekivala je mirne demonstracije. Socijalistički savez mladih bio je satelitska organizacija partije. Umjesto uobičajenih parola na ulicama Praga tisuće studenata izvikivali su parole Sloboda, Sloboda i pjevali češku verziju pjesme We Shall Overcome, himnu pokreta za građanska prava. Do 16 sati oko 15.000 ljudi bilo je na ulicama. Studenti su krenuli s Karlovog sveučilišta, posjetili su grob Karela Hineka Mahe, češkog pjesnika iz doba romantizma. Odali su počast žrtvama nacističkog terora. Onda su stvari krenule putem koji se nije svidio partiji. Timothy Garton Ash u knjizi Mi građani revolucije 1989. piše. Broj prisutnih bio je sve veći, a izvikivanje sve više upereno protiv tadašnjih diktatora. Demonstranti su odlučili, ili su to možda neki i planirali, da se odada u baclavskih namjesti, trga koji je bio pozornicom svih povijesnih trenutaka u češkoj povijesti, bilo 1918., 48. ili 68. I tako su se uputili nizbrdo pa niz rijeku Boltavu, a zatim skrenuši desno kod Narodnog kazališta uz Narodnu aveniju do namjesti. Tu su ih dočekali odredi policije za suzbijanje nereda s bijelim šljemovima, štitovima i pendrecima i specijalne protuterorističke jedinice s crvenim beretkama. Velike su grupe ociječene od ostalih i opkoljene, kako na narodnoj, tako i na namjestima. Oni u prvim redovima pokušali su policajcima dati cvijeće. Postavili su zapaljene svijeće na tlo i podigli ruke izvikujući Goloruki smo, ali policija, osobito crvene beretke, tukla je muškarce, žene i djecu pendrecima. Studenti su izvikivali parole demokracije za sve. Sovjetski savez je napokon naš primjer. Demokracija, sloboda i slobodni izbori. Među studentima bilo je ranjenih. Proširila se vijest da je jedan student ubijen. Vijest se pokazala netočnom, ali to nije bilo važno. Djeca Praga bila su pretučena. Bio je to početak kraja vladavine komunističke partije Čehoslovačke. Prvi su se studentima pridružili glumci koji su imali prošlost suprostavljanja režimu jer su branili pisce drama koje je režim proganjao. U realističkom kazalištu u Pragu susreli su se glumci sa studentima. Studenti su opisivali premlačivanje od strane policije, glumci su odgovorili izjavom potpore. Kazališta su postala političke tribine. Glumci su objavili izjavu u kojoj su pozvali na generalni štrajk u ponedjeljak 27. studenog. Timothy Garton Ash piše. U nedjelju ujutro studenti filmskih i kazališnih akademija izišli su s odgovarajućom dramatičnom deklaracijom naslovljena Ne čekaj, djeluj, počela je izjavom da bi 1989. u Čehoslovačkoj mogla nažalost biti proglašena godinom Pendreka. Taj Pendrek, nastavljala je u petak 17. studenoga, prolio krv studenata. A zatim, nakon posebnog apela europskim državama na 200. godišnjicu Francuske revolucije, nabrojili su svoje zahtjeve. Od zakonske registracije ilegalnog mjesečnog lista Lidove novini do uklanjanja vodeće uloge komunističke partije iz Ustava, a ponovili su i poziv na generalni štrajk. U nedjelju trećeg dana te revolucije u jednom praškom kazalištu u 10 sati navečer okupili su se ljudi koje je režim smatrao posebno opasnim. Bili su to disidenti, neki od njih bili su potpisnici povelje 77, peticije u kojoj se tražilo poštovanje ljudskih i građanskih prava zajamčenih ustavom i poveljama Ujedinjenih naroda te Helsinškim završnim aktom. Neki od okupljenih bili su pripadnici Vonsa, komiteta za obranu nepravedno progonjenih. Bilo je tu članova pokreta za građanske slobode i preporoda, kluba ekskomuniciranih članova komunističke partije. Mnogi od njih bili su u zatvoru, većina njih bili su intelektualci, ali su za život zarađivali radeći manualne poslove, jer su izbačeni sa svojih radnih mjesta. Sada ti ljudi više nisu željeli šutjeti. Tim se ljudima u nedjelju pridružio pisac drama, kojega je režim nekoliko puta zatvarao. On je došao u Prag i svoje kuće na sjeveru Češke. Njegovo ime je Václav Havel. Taj, kako to piše Garton Ash, šaroliki skup završio je utemeljenjem građanskog foruma. Forum je postavio četiri zahtjeva. Trenutna ostavka komunističkih čelnika koji su odgovorni za pripremu intervencije Varšavskog pakta iz 1968. i upropaštavanja zemlje koje je uslijedilo, počevši s Gustavom Husakom i partijskim rukovodiocem Milošem Jakešom. Trenutna ostavka saveznog ministra za unutarnje poslove Františeka Kincla i praškog sekretara Miroslava Štepana, koji se smatraju odgovornim za gušenje mirnih demonstracija primjenom sile utvrđivanje posebne komisije za istraživanje tih policijskih djelovanja, trenutno oslobađanje svih zatvorenika savjesti. Građanski forum od te nedjelje najveće preuzeo je vodstvo revolucije u Češkoj. U Slovačkoj je pak osnovana slična organizacija. Ona je nosila naziv Javnost protiv nasilja. Mađarski disident Mikloš Harasti izjavio je da opozicionari disidenti mogu nadmudriti režim samo ako postanu veći lenjinisti od komunista. On je još ironično dodao da sve godine provedene u nemilosti režima, godine zatvora i ilegalne djelatnosti, treba prihvatiti kao godine vježbe i priprema. To su, prema Harastiju, godine slične onima koje je komunistička partija provela u ilegali. Češki i slovački disidenti dobro su iskoristili dane provedene u nemilosti režima. Već peti dan revolucije na Vaslavskim namjestima građanski forum postavio sustav ozvučenja koji je omogućavao da se govori čuju na cijelom trgu. Izdavačka kuća socijalističke partije prepustila je na korištenje građanskom forumu svoj balkon smješten na središnjem dijelu trga. utorak petog dana revolucije stok su se balkona okupljenim tisućama obratili veteran katoličke opozicije Radim Palauš, katolički svećenik Vaclav Mali i Vaclav Havel. Partija je gubila kontrolu na Čehoslovačkom. Timothy Garton Ash piše. Došavši u Prag dana 7. 23. studenog, kad su se promjene već odvijale vrtoglavom brzinom, susreo sam se s Vaclavom Havelom u stražnjoj prostoriji njegove omiljene podrumske pivnice. Rekao sam, Poljskoj je trebalo deset godina, Mađarskoj deset mjeseci, Istočnoj Njemačkoj deset tjedana. Možda će Čehoslovačkoj trebati deset dana. Havel je odgovorio, bilo bi fantastično da je to moguće. Revolucija je, rekao je, previše zamorna. trebalo je više od deset dana da padne komunistički režim u Čehoslovačkoj. 25. i 26. studenog na ulice Praga izašlo je 750 tisuća ljudi. 27. studenog generalni štrajk zaustavio je zemlju. Premijer Ladislav Adamec počeo je pregovore s građanskim forumom koji je predao listu zahtjeva. U njoj je pisalo da se oformi koalicijona vlada i da se iz ustava brišu članci koji jamče vodeću ulogu partije. Partija je pristala. 10. prosinca predsjednik Čehoslovačke Gustav Husak imenovao je novu koalicijonu vladu. 28. prosinca Savezna skupština izabrala je za svog predsjednika Aleksandra Dubčeka, koji je kao prvi sekretar partije vodio Praško proljeće. Dan kasnije ta je skupština za predsjednika Republike izabrala Vaclava Havela, pisca kojega je režim nekoliko puta zatvarao, najduže na četiri godine, krajem 70. i početkom 80. godina. Režim Čehoslovačke komunističke partije pao je za 24 dana. Čehoslovački režim bio je među represivnijima u istočnoj i srednjoj Europi. U kolovozu 1968. snage Varšavskog ugovora, osim rumunjske vojske, intervenirale su u Čehoslovačkoj i ugušile Praško proljeće. Nakon toga takozvane zdrave snage u partiji počeli su s normalizacijom, kako se nazivalo razdoblje nakon intervencije. Obračun sa sudionicima Praškog proljeća ubrzao se nakon samo spaljivanja studenta Jana Palaha u znak prosvjeda protiv intervencije snaga Varšavskog ugovora i nakon nereda koji su se dogodili nakon što je na svjetskom prvenstvu Čehoslovačka hokejaška reprezentacija pobjedila reprezentaciju Sovjetskog saveza. Sovjetski savez je onda naložio smjenu Dubčeka i za prvog sekretara partije postavljen je Gustav Husak. Pod njegovim rukovodstvom partija izgrađuje moćan sustav represije. U siječnju 1977. skupina čehoslovačkih građana potpisala je dokument koji je kasnije dobio ime Povelja 77. U njemu se od čehoslovačkih vlasti traži poštovanje ljudskih prava. Dokument je potpisala 1621 osoba. Tada je Čehoslovačka imala 15 milijuna stanovnika. Činjenica da je tako maleni dio ljudi potpisao taj dokument govori o strahu od režima. Govori dr. Tihomir Cipek s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Popisnici povelje 77 jasno kaže da oni nisu opozicija poredku, jer se boje te represije. Oni se boje te represije, oni kažu ne, ne, ne, mi, mi tu naprosto želimo jer postaviti tako pitanje kad je već Helsinška konferencija, kad postoje ta ideja filozofe ljudskih prava. Evo, mi upućujemo na to, da bi bilo dosta dobro da se to jel, prodiskutira, da vidimo kud nekak kuće nas taj put prostorima slobode odvesti, ali nipošto nismo opozicija, oni to izričito naglašavaju, mislim, u povelji 77. Naravno da ih to nije spasilo od progona i represije režima, ali govori o tome da su ti ljudi svjesni ograničenosti njihovog djelovanja, dakle naprosto prostora, ograničenog prostora njihovog djelovanja. U tom jednom uskom služenom prostoru mogli su se tu i tamo javiti sa poveljom 77 vlasti, odmah organiziraju protupotpisivanje jedne povelje 77 gdje su se viđeni zapravo onda umjetnici, jel, književnici, režiseri, glumci su se tome priključili. Dakle, imate jedan pokret zapravo jednog kulturnog establishmenta protiv ovih disidenata. To je u Poljskoj bilo nezamislivo. Nezamislivo da sad neko protiv, jer imate naravno, to u sve vlasti pokušavaju, ali tome su se priključili popuno marginalni ljudi, to nije bilo važno za tu cijelu, cijelu priču. Komitet za obranu radnika i Solidarnost su se jasno profilirali kao jasna opozicija Poljskoj jedinoj radničkoj partiji sličnu opoziciju ste kakvu takvu, naravno neka jako kao stoli danas, ali imate u Mađarskoj puno jača je ta opozicija, puno više intelektualaca o tome diskutira, puno više su na neki način ušli u narod. U Češkoj je to malo, mislim. Kada je objavljena povelja 77, režim se obrušio na njezine tvorce i potpisnike. Jedan od njezinih tvoraca bio je filozof Jan Patočka, rođen 1. lipnja 1907. godine. On je bio jedan od zadnjih učenika utemeljitelja fenomenologije Edmunda Husserla. Za vrijeme njemačke okupacije Patočki je bilo zabranjeno predavati na sveučilištu. Nakon rata dobio je mjesto predavača, ali se na njemu zadržao samo do 1951. Sada ga je komunistički režim izbacio sa sveučilišta. Teško je objavljivao knjige, uglavnom je predavao malenim skupinama ljudi po privatnim stanovima. Kada je nastala povelja 77, on je uz Iržija Hajeka, ministra vanjskih poslova u vrijeme Praškog proljeća, bio njezin glavni glasnogovornik. Zbog toga ga je Čehoslovačka tajna policija STB privela na ispitivanje. Nakon više od 10 sati ispitivanja, Patočka se srušio mrtav. Bilo mu je 69 godina. I drugi potpisnici povelje bili su predmet djelovanja STB-a ili državne sigurnosti. Protiv njih je pokrenuta operacija pod nazivom izolacija. Prvo se potpisnike nastojalo podijeliti na dva tabora, onaj bivših komunista koji su nakon Praškog proljeća izišli ili izbačeni iz partije i nekomunista. Onda su došle druge mjere. Kieran Williams u knjizi Državne obavještajne službe u novim demokracijama Češka, Slovačka i Rumunjska piše. Posebne ofenzive planirane su protiv poveljine dvije skupine, ali taktike su bile slične. Agenti, glasine i kompromitirajući materijali bit će pušteni kako bi se u očima javnosti i stranih simpatizera diskreditirali prvo bivši komunisti, a onda i cijela skupina. Kolektivni identitet i solidarnost bit će napadnuti i tako će se skrenuti energija disidenata na međusobne sukobe. Kako bi se stvorio utisak stalne prismotre, taktika praćenja bila je tako prilagođena da su potpisnici povelje praćeni uglavnom tijekom večeri i praznika. Otpor režimu imao je visoku cijenu. To su znali i disidenti, ali znali su to i obični građani Čehoslovačke. Toni Džad u svojoj posjeratnoj povijesti Europe piše. Postoje granice u onome što možete tražiti od ljudi. U svom eseju o hrabrosti, čehoslovački pisac Ludovik Vaculik tvrdio je da se od običnih ljudi koji se muče da bi preživjeli ne može puno tražiti. Većina ljudi živi u nekoj vrsti moralne sive zone, sigurnom, ali zagušljivom mjestu, u kojem je entuzijazam zamijenjen prihvaćanjem. Aktivan, riskantan otpor vlastima bilo je teško opravdati, jer se on većini ljudi činio nepotrebnim. Ne herojska, realistična dijela bila su ono što se moglo očekivati. A mislim, možda malo ironično, ali mislim, Kundera to opisuje. Ovaj, Hausta je dobar nedeljni ručak u krugu prijatelja. I to je zapravo jedno mjesto gdje čovjek može razmijeniti ideje iskreno, naići na razumijevanje u, u tom zovu slobode, u pozivanju ljudska prava, u naprosto diskutiranju tih zapadnjačkih vrijednosti, u tom, u kritici, u kritici režima, u tim uskom krugu prijatelja. A opet, mislim, niste sigurni da i u tom uskom krugu prijatelja nemate nekog ko zapravo dojavljuje ovo što vi govorite političkoj policiji. Zaista se radi, mislim, slažem se sa Vaculikovim, to je jednoj sivoj zoni, a mi, moja je teza, dakle, da je ta siva zona bila već prema Crnoj, mislim u Čehoslovačkoj kao i DDR-u i jako, znate, sužena. Vrlo sužena je ta, ta siva zona. Dakle, to je zaista bila jedna nepodlošljiva lakoća postanja, kako je to Kundera nazvao, koja se svodila na tako dobru kazališnu predstavu, na čitanje dobre knjige, dobar ugodan razgovor sa prijateljima, ali više od toga zapravo nije bilo moguće učiniti u tom poradku. Richard Crampton u knjizi Istočna Europa u 20. stoljeću i poslije piše da su u Čehoslovačkoj 80. bile glacijalne poput 70. godina. Malo se toga mijenjalo. Represija je bila stalna i neumoljiva. Nisu ipak sve promjene u Čehoslovačkoj bile spore. Okoliš se uništavao velikom brzinom. Godine 1982. 45% vodenih tokova u Slovačkoj bilo je opasno zagađeno, Pojam opasno dolazio je iz službenih izvora. Četiri petine izvora vode na istoku Čehoslovačke nisu bili za ljudsku upotrebu. Uzrok tog zagađenja bilo je obilno korištenje pesticida i umjetnih gnojiva na kolektivnim farmama. Tony Judd piše. Do ranih 80-ih sjeverna Češka je imala najzagađeniji zrak u Europi, zahvaljujući korištenju jeftinog smeđeg ugljena. Od 73,5 milijarde kilovat sati koji su se proizvodili u toj regiji, 64 milijarde je dolazilo iz elektrana koje su koristile to gorivo s visokim postotkom sumpora. Rezultat toga bio je da je do 1983. 30% svih čeških šuma bilo mrtvo ili na umoru. I jedna trećina svih čehoslovačkih vodenih tokova bila je tako zagađena da nije bila ni za industrijsku upotrebu. U Pragu je vlada bila prisiljena uspostaviti posebnu bolničku službu koja se bavila samo dišnim problemima djece. Ivan Klima u svojoj kratkoj priči Božićna urota ovako opisuje izlazak na ulice Čehoslovačkog glavnog grada. Mračna, hladna izmaglica zaudarala je na dim, sumpor i nadražljivost. Godine 1987. u prosincu Gustav Husak povukao se s mjesta generalnog sekretara partije. Naslijedio ga je Miloš Jakeš. Husak je ostao na mjestu predsjednika države. Jakeš se nije previše razlikovao od svog prethodnika. Režim se ipak bližio svom kraju. Na funkciji generalnog sekretara Komunističke partije Sovjetskog saveza je od 1985. bio reformator Mihajl Sergejević Gorbačov. Oni su naprosto smatrali da Gorbačov vodi čitav socijalistički svijet u jednu slijepu ulicu. Naime, znate, to mi često puta poput sociologijskih istraživanja koje su vršene za vrijeme komunizma u Jugoslaviji, kad se pokazivalo da ljudi koji su bili članovi partije, koji su sudjelovali na partijskim sastancima, lošije misle o sposobnosti partije od onih koji nisu bili članovi partije, jer su naprosto ljudi vjerovali, a mi nismo članovi partije, ali valjda, pa valjda ti ljudi znaju veli kuda taj svijet ide, valjda imaju oni nekakvu ideju kud će se razvijati društvo, kud će naše čovječanstvo na koncu konca završiti. To je otprilike pozicija koju češki komunisti imaju. Sovjetski savez je uzor i sad su oni njega gledali, pa oni valjda znaju, mislim, šta je najbolje. I kad se pokazalo da zapravo ne znaju, da tu postoji jedno okljevanje ili da ideje i teze kojim sada Gorbačov govori su potpuno suprotne svemu onome što su oni vjerovali. Husak je staljinista. <laughs> On misli da je taj poredak, to je zapravo jedan represivan poredak, to je zapravo zločinačka ideja koja iza toga stoji dobra. On misli da to treba tako. I sad odjedanput dolazi i on odjedanput ostaje bez prijatelja. Nemate bolje ironije, nemate ciničnih viceva na razini Monty Pythona nego način na koji Husak i njegovi partijski drugovi govore o solidarnosti u poljskoj situaciji. To, ma, to se najjasno piše, mislim, ono, slovačko pravo iz Bratislave se sprda sa solidarnošću i sa tim blesajim idejama, mislim, slobode, ili upropaštavaju socijalizam, mislim, dobit će oni, mislim što su tražili na kraju kad se, kad se otrijezne. Pa to ni ništa drugo nego pokušaj, mislim, da se oživi mrtvac ta solidarnost. Jer naprosto kapitalizam je mrtav za sva vremena, mislim, ne može se kotač povijesti vratiti natrag. Godine 1950. na studij prava u Mosku stigao je Zdenjak Mlinarž. On je tada bio fanatični komunist. Tijekom studija taj će fanatizam početi jenjavati. Na kraju će Mlinarž postati jedan od istaknutih ljudi Praškog proljeća, pisac akcijskog programa partije koji je nagovijestio izgradnju socijalizma s ljudskim licem. Nakon intervencije snaga Varšavskog ugovora, Mlinarž je izbačen iz partije i s Instituta za državu i pravo Akademije znanosti. Sljedećih sedam godina radio je na odjelu za entomologiju Narodnog muzeja. Kukci su mu bili strast. I njegova obitelj je trpjela. Sin mu je izbačen sa sveučilišta i morao je raditi kao tehničar u bolnici. Mlinarž je potpisao povelju 77 i to mu je donijelo izgon iz Čehoslovačke na intervenciju austrijskog kancelara Brune Krajskog zaposlio se na Bečkom institutu za međunarodnu politiku. Mlinaž je na studiju prava upoznao jednu zanimljivu osobu. Ime te osobe je Mihajl Sergejević Gorbačov. Archie Brown u knjizi Faktor Gorbačov piše. Mlinač koji se upoznao s Gorbačovim na prvoj godini studija na Moskovskom sveučilištu i koji mu je poslao razglednicu iz Praga koju mu je policajac dok je radio u poljima rodnog sela zbog njezina stranog podrijetla predao kao sumnjivi predmet, napisao je da je Gorbačov bio taj koji mu je otvorio oči za neka protuslovlja između sovjetske propagande i stvarnog života. Kad su studirali zakone koji su se odnosili na kolektivne farme, Gorbačov mu je rekao kako su oni daleko od onoga što se stvarno događa na selu i kako veliku ulogu igra nasilje u održavanju radne stege na farmama. Kad je Mlinarš gledao film Kozaci Kubana, Kuban je inače područje Rusije koje obuhvaća Stavropoljski kraj i susjedni Krasnodar, u kojem su se stolovi seljaka savijali od obilja hrane, Gorbačov je opet bio taj od kojeg je Mlinarš saznao kakvi su ti stolovi u stvarnom životu. Na čelo Sovjetskog saveza došla je osoba koja je bila odlučna reformirati tu državu i koja je imala simpatije za Praško proljeće za komunističku partiju Čehoslovačke izbor Gorbačova bio je početak kraja. Čini mi se važnim istaknuti i to njih drži na vlasti. To im daje energiju. Ideja da su komunisti agenti povijesti. Oni vjeruju da poznaju povijesne zakone. Ti povijesni zakoni pišu naravno u marksizmu leninizmu. Tim katekističkim knjigama zapravo marksizma leninizma. I oni ne rade ništa drugo, nego naprosto primjenjuju povijesne zakone. Svi oni koji ne razumiju da je komunizam nužna pojava koja će se dogoditi u svim tim povijesnim procesima, to je naprosto kraj povijesti, su nam za njih kudale. Tu imate sjajni, mislim, to čak, čak, čak na razini intervjua s jednim glumcem, kad ga pitaju, pa pita ga novinak, jeste vi komunista? ali kaže, poprostim, pa zar on ja liče na budalu? Pa mislim, samo budale, mislim, nisu komunisti. Jer ako je propala prvobitna zajednica, pa je propalo robovlasništvo, pa je propao feudalizam, pa zašto ne bi propao kapitalizam? Pa sve propada. Prema tome propašao kapitalizam, a evo, mislim, pa komunizam je naprosto povijesna nužnost. Sad dolazi Gorbačov koji jedan put počne pričati, je, pa to bi moglo biti, ali, ali, ali i ali. I sve vrijednosti koje su ti češki komunisti i DDR-ovski komunisti imali, ali to je bila ta tvrda staljinistička linija, odjedan put ruši. Oni naravno po ovaj, inerciji ostaju vjerni, slušaju Sovjetski savez, ali više komanda iz Sovjetskih saveza nema. Ne dolaze prave zapovjedi. Ljudi im kažu, evo sad vi možete izgraditi svoju varijantu. Pa možete, evo, imate praško proljeće, izvolite. I odjednom kad se otvara prostor slobode, onda se pokazuje da se taj poredak iznutra ne može reformirati. Jer da svaki pokušaj da se poredak iznutra, da se real socijalizma iznutra reformira, zapravo dovodi do više stranačkog sustava, do naprosto liberalizacije društva i zapravo do rušenja tog poredka. Svaka reforma znači njegovu smrt. U lipnju 1989. održani su slobodni izbori u Poljskoj na kojima je pobjedila Solidarnost. 12. rujna u Mazovjetski, katolički intelektualac, odvjetnik i član Solidarnosti, postao je prvi nekomunistički predsjednik vlade Poljske nakon drugog svjetskog rata. U veljači 1989. Mađarski parlament donio je niz zakona koji su odobrili uvođenje višestranačkog sustava. Promjene su išle i dalje. Pao je i Berlinski zid. U srednjoj Europi još su samo čehoslovački komunisti odoljevali promjenama. I odjedno pazite, kad padne Berlinski zid, oni su naprosto u čudu. I najvjerniji prijatelji koga su smatrali DDR ih ostavlja na cjedilu. I to je situacija koja prethodi baršunastoj revoluciji kasnije. Ili što bi Slovaci rekli nježnoj revoluciji. Sovjetski savez se potpuno iskvario na čelu s tim Gorbačovom, pomoći nema. U Poljskoj je zavladala solidarnost, u Mađarskoj mislim došla također opozicija na vlast i Berlinski zid je zapravo srušen, granica je otvorena. Srušio se naprosto svijet u koji su oni vjerovali. I onda su naprosto istopili se iznutra, kao snijeg na proljeće. Urušio se poredak sam u sebe. Oni bi čak i htjeli onda s nekim pregovarati komunisti. Husak zove panično telefonom, razumijete sad, pa dajte da se dogovorim, ali nema koga nazvati osim ovih dvjestotinjak ljudi koji se sad odjednom sjeti, da, da, mi bismo sad mogli doći na vlast, tu imate kod Timothy Garton Asha sjajno opisano kako oni zapravo lutaju, ne znam se, joj, ti ćeš biti ovaj ministar, bi biti ovaj ministar, mogao bi ovaj biti ministar za ono. Jer naprosto vlast im pada u ruke, a oni to nisu očekivali, oni su bili tu zatečeni. Od početka baršunaste revolucije, kako će dani studenog i prosinca 1989. biti nazvani središte građanskog foruma, nalazilo se u kazalištu Lanterna Magika, koje je bilo udaljeno stotinjak metara od vaslavskih namjesti. U sobi za pušenje na rasklimatanim stolicama okupljali su se aktivisti građanskog foruma. Na drugom kraju foaja kazališta nalazile su se sobe 9 i 10, u kojima je bio Havel sa svojom sekretaricom i najbližim suradnicima. Timothy Garton Ash ovako opisuje rad građanskog foruma u Lanterni magiki tijekom Paršunaste revolucije. Pojedinačno članstvo dobiva se osobnom preporukom. Mogao bih nacrtati dijagram u obliku stabla koje bi počinjalo inauguralnim sastankom u kazalištu prikladna naziva glumačkom klubu. X je predstavio Y, Y je predstavio Z, Većina prisutnih već su bili aktivni u opoziciji, od kojih su najveća skupina bili potpisnici povelje 77. Prije 20 godina bili su novinari, akademski radnici, političari, pravnici, a sad su ovdje došli kao ložači, perači prozora, činovnici ili u najboljem slučaju zabranjeni pisci. Ponekad su morali napustiti sastanak da bi otišli naložiti kotao. Neki od njih došli su izravno iz zatvora, odakle su pušteni pod pritiskom prosvjeda masa. Početkom prosinca 89. građanski forum napustio lanternu magiku. Tada je već bilo jasno da su se stvari promijenile. Zastupnici u parlamentu sve odreda postavljeni po odluci partije izglasali su izmjene ustava koje su ukinule vodeću ulogu partije. Garton Nash je napisao da su ti ljudi žene sivih lica u jeftinim trajnim frizurama i muškarci u jeftinim odjelima i kose začešljane od znojnih čela bez pogovora to učinili. Nova vlada imala je većinu ministara iz redova nekomunista. Garton Ash ovako opisuje sastavljanje te vlade. Jan Čarnogurski katapultiran je za samo dva tjedna s položaja zatvorenika savjesti, kojeg je čekala dugogodišnja zatvorska kazna, na položaj jednog od dvojice takozvanih prvih predsjednika vlade Čehoslovačke, s djelomičnom odgovornošću nad aparatom državne sigurnosti koji ga je toliko dugo napadao i progonio. Kao u bajci, Jerži Dinsbir od ložača je postao ministrom vanjskih poslova. Jednako nevjerojatno, Miroslav Kusi, poznati slovački filozof i potpisnik povelje 77, izbačen iz partije kao i toliki drugi, preuzeo je Savezni ured za tisak i informiranje. Petr Miller, radnik, postao je ministar rada i socijalne skrbi. Ono što mi se čini da je važno, u češkom društvu je sačuvana jedna, ja bih rekao, etika profesije. Češko društvo je bilo građansko društvo, vrlo razvijeno društvo Srednje Europe i tu je se sačuvala jedna etika profesije. To da se naprosto pozdravlja, to da postoje neke profesionalne norme na poslu, to da se dolazi prikladno odjeven, sve što nam se može činiti banalno. To da se čovjek sjeća da je njegov djeda radio u tvornici Škode i bio ovako i onako odjeven, uredno dolazio na posao, uredno mislim odlazio sa tog posla. I to je kad gledate kako su oni dogovarali ta svoja mjesta unutar buduće, buduće vlade presudilo. Onda se neko sjetio, a da je Vaclav Klaus, pa to je onaj koji je studirao ekonomiju u Sjedinim američkim državama, jel? Pa mogao bi Klaus biti zapravo nešto tu za gospodarstvo, pa ipak se on time bavi, to je diplomirao, jel da? A u diplomaciju, pa ako je čovjek pjesnik, zna strane jezike, dobar je za ministra vanjskih poslova. Zapravo ti kriteriji su bili, ja logični kriteriji. Mislim, na zapadu postoji jedan kriterij profesije. Obrazovao si se za to, logično je da, da, da, radiš, da, da radiš otprilike taj posao u toj, u toj profesiji. Pa ne znam, ono, kad se bavi poljoprivredom, masnom, evo stavit ćemo te tamo. Ili naprosto dobro komunicira s ljudima, imaš neke menadžerske sposobnosti. To ne mora biti uvijek ova ideja da sad ministar, ne znam, poljoprivrede mora biti diplomirani agronom, jel to samo u hrvatskoj političkoj javnosti postoji ta ideja. Naprosto ti si dobar organizator, mislim, dobro komuniciraš. Ali ja bih rekao da njih čuva i cijelo vrijeme ta, ta priča je moguća, da relativno kvalitetni napredak Češke se dogodi zbog toga što su čuvale, čuvale su i strukture dugog trajanja. Možda onako izgleda previše kulturalan pristup. Čuvali su i slatki okusi djetinstva, te najstarije generacije koje se sjećalo naprosto kapitalističkog građanskog društva u kome je postojala neka efikasna češka industrija, efikasna češka birokracija, efikasna češka i naprosto ugledna češka, češka kultura. Koncu koncu češki film je bio sačuvan i za vrijeme tog real socijalizma. Jel? Ta praška škola se razvila jednu najpoznatijih škola na svijetu. Taj dakle građanski svijet, to građansko društvo koje je postojalo, mislim, u Češkoj, je omogućilo da se ta tranzicija u Češkoj dogodi elegantnije. Vaslav Havel rođen je 5. listopada 1936. godine u Pragu u obitelji bogatog vlasnika restorana. Nakon rata Havelovi su ostali bez većine nekretnina, a vaslav je kao sin buržuja imao teži put prema visokoškolskim institucijama. Završio je srednju školu, radio kao pripravnik u kemijskom laboratoriju. Kako nije mogao upisati humanističke znanosti, upisao je studij ekonomije koji nije završio. Nakon služenja vojske ušao je svijet kazališta, prvo kao radnik. Usporedo s tim poslom dopisno je studirao dramske umjetnosti na kazališnom fakultetu Akademije u Pragu. Godine 1963. napisao je svoju prvu dramu, Vrtna zabava. Pet godina kasnije postao je rezidentni dramski pisac teatra na balustradi te 1968. uključio se u Praško proljeće. Nakon sloma proljeća počinju prave nevolje za Havela. Tony Judd piše. Tijekom 70. i 80. on je zbog svojih aktivnosti bio maltretiran, uhićen i na kraju zatvoren. Havel će nadasve postati politička figura, ali njegova poruka ostaće odlučno nepolitička. Poanta je, inzistirao je, ne raspravljati s onima na vlasti. Nije čak bitno reći istinu, iako u režimu utemeljenom na laži to jest važno. Jedina stvar koja ima smisla u okolnostima tog vremena, napisao je, jest da se živi u istini. Sve ostalo je kompromis. Sam čin stvaranja političke skupine prisiljava pojedinca da počne igrati igru moći, umjesto da da prvenstvo istini. Cilj je, kako je to Havel objasnio u eseju iz 1994. u kojem je razmišljao o ciljevima i taktici čehoslovačke krhke intelektualne opozicije, da se djeluje s autonomijom, bez obzira na ono na što te režim nastoji prisiliti. Živjeti kao da je pojedinac istinski slobodan. Teško da je to bio recept za većinu ljudi, kao što je to Havel znao. To su u današnjem svijetu možda nepraktične metode i vrlo se teško primjenjuju u svakodnevnom životu, ali ja ne znam za bolju alternativu. Václav Havel, čovjek takvog života, izabrani za predsjednika Čekoslovačke. Najnevjerojatnije osobe mogu spojiti ove različite interese koje postoje naravno u tim tranzicijskim vremenima. I kod njega je postala ova vjera da je politika i etika jedno te isto. Dakle, da su, da su politika i etika jedno te isto, da to nisu suprotstavljene djelatnosti i zapravo tim svojim sjajnim govorima, tim retoričkim sposobnostima. Ja bih rekao i tom nekom blagošću, blagošću duše, razumijete, on poput vode, jel, koja se povija da bi, da bi, na, da bi, našla, svoj, da bi našla svoj put, jel na kome čovjek može, misli, na neki način nadahnjivati to je zapravo donijelo njemu popularnost. Jer češko društvo je prosvećeno društvo, to je društvo koje ima u sebi humanistički ideale, znate. Tako da je on dobrim dijelom bio prihvaćen većinu, mislim, javnosti. Svako ko dijeli zapravo ideale testo o slobodi, i jednakosti, može mirne e, duše glasati, glasati za Havela. I to je na koncu konca čovjek koji se kasnije kao predsjednik Republike pokazao spremnim da tumači zakone a ne samo mislim da se drži pukog slova zakona. Imate jednu sjajnu polemiku kad se radilo, kad je Havel stao na, na stranu zapravo sindikata, na stranu radnika. On kaže, oprostite, nije zakon samo ono što piše na papiru. Zakon su i nekakvi ideali koji za tog zakona, nekakva ideja pravednosti koja treba biti ugrađena u zakon. A on je kao predsjednik Češke, Čehoslovačke najprije, pa onda Češke republike uvijek nekako se zalagao za tu ideju pravednosti. I ljudi zapravo imaju osjećaj za pravednost. Znate. I taj osjećaj za pravednost nakon svih tih promjena režima, mislim, se u osnovi ne mijenja. Tu je nekako njegova snaga. Dakle, pozivat se, ja bih rekao, jednostavno na ove fundamentalne ideale zapadnjačke civilizacije, slobodu, bratstvo i naprosto neku jednakost među ljudima. Između ostalo, kasnije njegova popularnost porasla jer nije bio za razbijanje Čehoslovačke. Obično kod nas u Hrvatskoj ljudi misle da su Slovaci jedva čekali da se sad ocijepi. Nije to baš bilo tako. Sve su ankete pokazivali da Slovaci nisu ovaj za svoju samostalnost. Oni jesu za neku federaciju, bili možda konfederaciju i tako dalje, ali baš da se do kraja ocijepe od Češke. To je bio stvar dogovora između Vaclava Klausa i Mečera, dakle do, dogovora čeških i slovačkih političkih elita. A onda eh, Havel nastupa kao humanista. I zanimljivo da ga kao čovjeka čija se ideja pokazala eh, pobjeđenom, jer kao što znamo Češka i Slovačka razilaze, ponovo biraju uvjerljivo za predsjednika Češke republike. Dakle, upravo zbog toga što je bio najnevjerojatnija osoba, ja bih rekao, su mu ljudi vjerovali, jer, jer ga nisu mogli smjestiti ni u jedan interesni, interesni kut, a uvijek je povezivao etiku i politiku i to je činio vrlo uspješno i od je onda naravno njegov utjecaj u javnosti bio velik. U travnju 1991. Čehoslovački parlament donio je zakon o privatizaciji. Tranzicija iz realnog socijalizma u kapitalizam počela je već kada je komunistička partija izgubila ustavom zajamčenu vodeću ulogu. U to vrijeme počinje i odvajanje Slovačke od Češke. Vaclav Klaus i njegovi ljudi smatrali su Slovačku samo teratom. Slovačko vodstvo pod Vladimirom Mečijarom, bivšim boksačom, koji je igrao malenu ulogu u baršunastoj revoluciji, ali je bio izuzetno vješt u političkim igrama, vidjelo je u podjeli svoj interes. Ja bih čak rekao, e, ta tranzicija, ta probitna privatizacija napravljena u skladu sa češkim smislom za humor. Poslovci, dakle oni su se odlučili na ovu kuponsku privatizaciju, svaki građanin punoljetni dobio određenu količinu kupona, odlazi na burzu i sad te svoje kupone, te vouchere mijenja za dionice ove ili one tvrtke. Naravno, neko za zastane, sretne svog susjeda i onda to jel za dva, tri gemišta, mislim, na šanku pročerda, ali komu je kriv? Jer sam si je izabrao takvu sudbinu. Dakle, vi niste imali ovaj tip nepravde koje ste drugdje zaista strukturalno je bila ugrađena nepravda u proces privatizacije. Jel? Jer zašto bi sad neko bio kriv što nije bio recimo radnik INE? Ili zašto bi neko bio kriv što nije bio radnik Plive? pa je dobio dionice koje su znatno više vrijedile od dionica jel, neke druge firme, a neke nisu dobili nikakve. Ha, koji im je kriv što su bile učiteljice u školi ili odgajateljice u dječjim vrtićima. Dakle, jedna duboka nepravda koju ljudi prepoznaju. U Češkoj vi niste imali tu nepravdu. Ako je neko pogriješio u trgovanju tim voucherima, odnosno mijenjanju vouchera za dionice ove ili one tvrtke, na koncu konca ipak si je sam bio kriv. Mogao se uputiti, mogao se interesirati ili naprosto nije imao sreće. I to je jedna legitimna, mislim, priča. Što se pokazalo tom valčevskom privatizacijom? Ja bih rekao da su rezultati sjajni. Češka je prestigla čak i Sloveniju po dohodku po glavi stanovnika danas, a pritom ima najmanje socijalne razlike. Dakle, sva sociologijska mjerenja pokažu da su postoje najmanje socijalne razlike u češkom društvu. Od svih tranzicijskih zemalja. Jer to pokazuje da se može ova jedna efikasna liberalno-kapitalistička privreda povezati sa nekakvom idejom pravednosti i da to može koliko toliko izgledati dobro. Naravno da iz ovog svijeta disidenata, ljudi koji su bili okupljeni oko Vaclava Havela, tog idealizma, se tu razvijaju određene nezadovoljstva, bilo je vezano uz javne medije, nekih prosvjeda i tako dalje. Ali na koncu konca nikad to nije bilo jedno strukturalno nezadovoljstvo gdje bi se sad do kraja odbio taj nekakvi novi svijet koji se u Češkoj, Češkoj stvara upravo obrnuto. Ja bih rekao da oni vrlo dobro funkcioniraju sa tim novim svijetom građanskog društva, jer su sami imali tu jednu građansku tradiciju i ta građanska tradicija, ta struktura dugog trajanja se nekako idealno, gotovo idealno preklopila sa ovim novim svijetom Evropske unije koji ih je evo dočekao. Vaslav Havel nikada nije bio uvjereni pobornik tržišta ali u vrhu građanskog foruma bio je čovjek koji je čvrsto vjerovao u neoklasičnu i neoliberalnu ekonomsku teoriju. Njegovo ime je Vaclav Klaus. On je pripadao takozvanim prognozerima, zaposlenicima Instituta za predviđanje Čehoslovačke akademije znanosti. Klaus je bio uvjereni pobornik ideja Miltona Friedmana, obožavatelj lika i dijela Margaret Thatcher, bio arogantan i probojen. U vladi Klaus je dobio mjesto ministra financija. U travnju 1991. građanski forum se rascijepio i Klausova frakcija, koja je bila jača, postala je građanska demokratska stranka. Klaus je postao premijer Češke. Bio je ključan u podjeli Čehoslovačke na Češku i Poljsku. Godine 2003. naslijedio je Havela na položaju predsjednika Češke. Tada je dao i ovu izjavu. Ja sam pomalo poput svih vas, niti sam bivši komunist, niti bivši disident, niti krvnik, niti moralist, čije samo postojanje na sceni jest podsjetnik na hrabrost koju vi niste imali, vaša loša savjest. S Vaclavom Klausom završilo je doba intelektualaca. Došlo je vrijeme tehnokrata, pravnika i ekonomista. Kako to Tony Judd piše, oni nisu odigrali herojsku ulogu u razdoblju realnog socijalizma i kao neheroji bili su prihvatljivi svojim neherojskim sugrađanima. Govori dr. Tihomir Cipek s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Pa mislim da uspjeh e, ne proizlaze samo iz njegovih, ne znam, vrlina, iz situacije u Češkoj. Ja bih rekao da je njegov uspjeh bio na valu opće ove ideologije neoliberalizma, gdje se mislilo da naprosto je surova privatizacija, tržišni zakoni, sami po sebi vode, vode, vode uspjehu i gdje se zaboravila ova ideja, ideja zajednice. Naprosto, mislim, priroda postoji zato da bi građanima koji žive u toj zemlji bilo bolje. Mislim, ako tim građanima nije bolje, mislim, svi ti ekonomski uspjesi zapravo nemaju smisla po, po mom dubokom uvjerenju. Jel? A onda ste živjeli u jednom vremenu gdje je naprosto to bilo popularno samorazumljivo. Pa jeste samo razumljivo kako je ovaj, naravno ljudi su bili razočarani onim diktaturom, onim teškim porukom, razumljivo da ćemo izabrati jednog tehnokrata. Pa od kud dolazi? Čikaga! Komo je bio učitelj? Milton Friedman. Dakle, glavni teoretičar neoliberalizma i priče da Adam Smithova nevidljiva ruka na tržištu može se ujednačiti. Ništa ne, ne ujednači, znate. Adama Smithova nevidljiva ruka na tržištu je dovela do toga da danas ne postoji ni rodna kuća Adama Smita. Nego postoji samo ploča na kojoj piše na ovom mjestu je stala rodna kuća Adama Smita. I to je sad ta, ta, ta suprotnost. Dakle, s druge strane, mislim, Havel je pozivao na nekako načela pravednosti. I često su odlučili da ta načela pravednosti čuvaju u funkciji predsjednika Republike, dakle predsjednika Češke države, a da za ovu tržišnu efikasnost zaduže Vaclava Klausa, jednog zapravo tehnomenadžera. E sad kad je Vaclav Klaus pretjerivao, onda su dali vlast socijaldemokratima. Dakle, ta dominacija, mislim, Vaslava e, Klausa nije, naravno, neupitna i nije, nije bila vječita. Kad se tu pretjerivalo, odjedanput se, naravno, mislim, vlast ponovo vratila socijaldemokratima, da se malo vrate jednakosti. Problem je bio naravno kod čeških socijaldemokrata da su oni još bili veći neoliberali nego što je bio ovaj, pa su vrlo brzo izgubili vlast i sad se teško oporavljaju. A to je opće problem socijaldemokracije u čitavoj srednjoj Europi, ja bih rekao i šire. Uvijek mislim Havel ostaje u toj dobroj, pozitivnoj memoriji češke nacije. I uvijek će ostati u memoriji neke nacije. I ono što vas povijest uči, znate, kad ćemo danas sutra gledati ankete koje pokazuju ko je bio veliki lik češke povijesti, ja sam duboko uvjeren da će to uvijek biti Václav Havel, a da će Václav Klaus biti teško pitanje na ispitima iz povijesti. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su napravili glazbeni urednik Maro Market, tek čitao Ivan Kojundić, emisiju snimili Jurica Novosel i Zvonimir Vajdić, a u rediju je vodio Dario Špelić. Snimku emisije možete poslušati na internetskim stranicama Hrvatskog radija na adresi hrt.hr kosa crta radija na zahtjev. Lijep pozdrav i do slušanja. Where will she go? What shall she do when midnight comes around? She turned once more to Sunday's cloud and cried. What will she do with Thursday? red.